Mnogi traže svoju oazu na Dunjaluku, ali samo jedna je oaza. Oaza imana. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljno biti. Ja vjerujem u Boga. Šehadet namaz, Božije knjige, Ramazanski post, Božije poslani, hač, hač, sudni dan, zeka, džennet je istina, biva Božije, džehennem je istina, oaza, oaza, I am a Muslim, I am a Muslim. Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient Poziva vas da budete sa nama u ciklusu emisija Oaza imana. رأيته مطرقا يبكي فأبكاني وهاج من قلبي المكلوم أشجاني في نظرات الغصن إلا عاصفة هبت سموما فأمسى غير فيناني Poštovani slušalci, Esselamu alaikum i dobrodošli u novo izdanje emisije Oaza imana, koju realizujemo u saradnji sa Udruženjem za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orijent.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 Hafiz, eselamu alaikum i dobro nam došli u emisiju. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bolje vas naša, inša Allah. Toko je najav, evo, dva puta smo već rekli o čemu večeras govorimo. Pa predlažem da odmah pređemo na temu i čujemo šta ste nam to za prvi dio predavanja večeras pripremili. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين واعلم أن فيكم رسول الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم Znajte, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, da je u vama, u vašim srcima, da treba da živi Allahu poslanik. Zašto? Jer vam je on preči od vas sami. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je koristio svaku priliku da bude sa ashabima, a ashabi radijallahu anhum nisu mu ostaljali dužni. Tako da je teško bilo kazati ko koga više želi. Da li Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ashabe ili ashabi njega jedan put e, Seuban radi Allahan koji je bio stalno uz Rasula sallallahu alaihi wa sallam desilo se da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio dva, tri dana osutan kada se vratio našao je uplakanog Seubana i pita ga o Seubane šta je šta se desilo da li je slučajno neko umro u porodici, nije Allaho poslaniće, neko te uvrijedio, nije Allaho poslaniće, e, doživio si neki gubitak, ne, nego šta je, jer ja Rasul Allah. E već dva, tri dana si osutan, nisi sa mnom. A sjeti se ja da će doći vrijeme pa će kaže Allah Đelešanu tebe uzdići na visoke stepene u džennetu, neću te moći nikako vidjeti. Zato sam, kaže, se raspakao, a tak tada Resul sallallahu alaihi wa sallam voli Seubana, hoće da obriše suze sa njegovog lica. Ne, kaže, nije tako o Seubani. Nego, أسأل بالله ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين ينعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبودي سيبقوري الله وبصانيكو taj će imat priliku da bira društva. Ko će biti, ja rab, ko će biti sa sidizi kao što je Ebu Bekr radi Allah šehidi kao što je Osman, Omar Osman i Ali Alija radi Allah i ostali robovi dobri robovi Allaha subhanahu wa ta'ala ve hasuna ulai karafika kaže rab to je najljepše i najbolje moguće društva sa druge strane Rasul sallallahu alaihi wa sallam e, da bi pokazao kolika je njegova ljubav prema ashabima kaže jednom prilikom ashab, ashabima radijallahu anhum ja kaže osjetim i svaki ubod trna kada se obodete na trn to kaže moje srce trpi Allahu akbar Allahu akbar imati tako vođu do je čas samo jednog ummeta ummeta Muhammada sallallahu alaihi wa sallam Resul sallallahu alaihi wasallam je stalno bodrio ashabe i kada bi im govorio slušali bi ga kao da su mu, im, ptic, im ptice na glavom jer su znali da je to veća stvarnost nego li nego li da gledaju dunjalog u dunjalog se zna u mjesta šet, šetan pa počne uljepšavati ga A oni su riječi Allahog poslanika sallallahu alaihi ve sellem doživljavali upravo onako kako je to Allah Đelešanu bio zadovoljan. I jedan put e, kaže svojim ashabima radijallahu an, anhum Man jadmanu li bi sittin admanu lahu bihinne al džan. Ko mi bude garantovao među vama šest stvari ja mu garantujem džennet. Džennet mu ja garantujem. Pa ja Rasulallah, je li stvarno džennet? Pa on je znatno veći od, od Dunjaluka. Dunjaluk je atomčić odnosno na džennet. E, a njegova širina ardu hesama vatu al ard. Kao on je širina nebesa i zemlje. A šta Ja Rabbena tražiš od nas Udda tril mutakin samo da se čivo angrija Ashabi radijallahu anhum spremna čekaju Pa šta je to? Pa je šest stvari mnogo Pa ne Šest stras, šest stvari ograničeno I brojem I, i vremenom Zna, to, to je ograničeno dunjalukom jel? I brojem, še, brojem šest Ja Rasulallah, koja je prva stvar koju od nas tražiš? Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, as-salaa. Namaz. Ali namaz sa kojim će biti zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala. Namaz koji će vas odvesti u spas. Namaz Kad eflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Spašeni su mu'mini, oni koji su se predali u namazu. Do te mere da kada su kazali, ja rabbi, nećemo dunjaluka dok smo u namazu. Nikom ga ne damo od ljudi, a svega mu ga damo u ime tebe. A dalje, namaz čije će se dejstvo osjetiti u našem životu, koji će osvajati nas i osvajati druge. Jer ako se ovaj, efekat namaza, mog namaza ne bude primijetio u mom životu, kako ću ga ponijeti Allahu Đerlešanu? kako su ashabi radi Allahu anum doživljavali namaz doživljavali su ga upravo onako kako je Allahu poslani sallallahu alaihi ve sellem podučavali kaže as salat meftahul džennet Namaz je ključ dženneta. Namaz je ključ dženneta. Bez njega nema žuđu dženneta. i e, kada budete klanjali namaz trebate jednostavno da osjetite radost da vam oči blistaju da vam se na očima prepoznaje da ste bili u namazu jer to se prepoznavalo i na očima Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam On je kazao, va kurretu ajni fissala, moje oko je blista, moje oko blista. Najradosnije da je kad je u namazu. Ja živim za namaz. Kada će vjernik to osjetiti ko sebe, kada bude kazao sebi, ja rabbi, meni je pet farz namaza malo. malo. Jer to znači da sam se zasjetio namaza. Ne hodu bila. A ovo je posebna deređa, posebna deređa, kada jednostavno iman, iman, moja ljubav prema namazu, bude meni draža od tople postelje. Čovjek će nekada spavati gladan. Znači, zaboravit će na hranu. Ali kad je u pitanju namaz, kad je u pitanju e, kontakt sa svojim gospodarom, ne to nešto posebno. Kaže, rab, stakbillah, te teđa fadju čunubuhum, anin me baži jed'una rabbahum, haufem matamahum, amim marzaknahum jim fikun. Kaže, u momentu kada se budi, kada se prisjeća obećanja e, koje je dao svom gospodaru. Ja rabbi, ja imam s tobom sastanak. Moram ti se javiti. Ti si me pozvao. I od ovoga momenta moja ljubav prema tebi, moja ljubav prema, prema namazu, jača je od sna. A šta može, braćo draga, biti čovjeku dražiji? kada spava od tople postelje. Ima. Valladina amanu vešeddu hubbel lillah. Oni koji vjeruju u Allaha, najviše vole Allaha, Đelešanu. Znači, san je drugo stepena vrijednost. Jad'una rabbaum. Ustaju i dove, mole rabba, haufen, Subhanallah. Obestavaju da im neće biti primjer. Subhanallah. Vataman i nadaju se. Čeznu. Čeznu da im to bude uh, kabul. Vavimma razakna hum yun fikun i oni po, dreća faza je kada su svjesni da ništa nije njihovo nego je sve Allahu. I kada insan spazna spe, da nije ništa njegovo, ne, <laughs> da je da Allahu, nije mu teško, onda nije biti darežljiv. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِرَهُمْ مِنْ قُرَّتَعَنْ Ne može, kaže, čovjek znati kakve prekrivene radosti i ljepote ga čekaju. Jezaem bima kanu ja menon, to je nagrada za ono što je on, što je on uradio. I kaže, jedan put je neki Allahov dobri rob imao hajirli, hanumu. Kad god bi se probudio, kaže, on bi nju vidio, zatakao da na namaz. Kaže, hajde Allahova robinje, sažalimo se ajde kaže lezi spavaj kaže kako da spavam kad najdraži ne spava kako da spavam kad najdraži ne spava i tada se braće od draga dove primaju kaže Resul garantujete me da ćete uživati u namazu kada će, da će, da će vam biti a, drag namaz kao što vam je dor, drag doručak. Drago podne kao što je drago, da, drag ručak. Kad će už, te uživati u klanjanju, klanjanju kao što uživate uzimanju obroka. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, dakle, to je prva stvar koju tražimo od vas. Ako budete došli sa kvalitetnim namazom pred svoga gospodara, džennet je tu. Čekaju ashabi radijallahu anhu drugu stvar. Druga stvar je, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, az zekat nakon što očistite svoje duše i srca kad Efraha men zekaha spašen je onaj koji svoju dušu očisti va kad habe men desaha a e, proba onaj koji uprlja kad debe se mudu bi takva Semud je e, smatrao Allahove ajete lažnim i osilio se i zato je propao obrljaju dušu. Ne kaže zekat. Naime, musliman je prvo čiste duše, čistog srca. Nakon toga, Allah Đerlešan hum je omogućio da normalno živi, egzistira, a ne može normalno živiti i egzistirati bez imetka. Koliko Eh, od, ulaže na čistoću duše i svog tijela mora da ulaže i na čistoću i metka. I mora također znati da društvo, sredina u kojoj živi, da je dio njega da, je, da ga je Allah Đelešanu stvorio u, u, paru, da ne možeš da, za, sam nikako živjeti. Va fi emvalim hakkun nisa ili bal mahrum. U njehovim medcima ima pravo, hak ima siromah i ugroženi. Pravo. To isto kao to je plata. Ti kad e, se približava prvi, ti ideš da primiš svjetlo obraza. I onaj siroma ide da primi ono što mu je Allah Želešanu zagarantao. Vidite, interesantno, braćo, prije 14 stoljeća Allahu Resul sallallahu alaihi wa sallam rješava socijalne probleme. jednostavno onaj kome, koje, kome Allah Đelešanu dao više imetka mora da zna da nikada od Adade Mala i Sada kijamarskog dana ljudi nisu imali iste nafake onaj koji ima više on je dužan da udjeli a na koncu davanjem zekijata Allahu Resul poručuje živjet ćeš sigurno, bezbjedno. Prvo, ne zaboravite da su hakovi ljudi teški. Uzna onoga siromaha. On se ne, drža, ne zadržava na zemlji. On ide izravno gospodaru svih svetova. Allah ne I kada on dođe, taj uzda dođe da, do Erhamu Rahimina do najmilosivijeg do gospodara koji voli čovjeka više nego što ga voli majka do garani svojim prsima e, zamislite sada kako god majka ne može ovaj e, kidisat e, da ovaj ne da svom djetetu a ima Šta je tek sa Allahom subhanahu wa ta'ala koji ima sve? Koji ima sve? Obrati mu se onaj siroma koji je ugrožen. Daće mu sigurno, ali to će naravno biti na oštrb tebe čovječe. Ne na oštrb onoga siroma. Jer Allah će lešanuhu rješava i uslišava dove, dove onaj, onako kako to on sam samo zna i kako hoće. No je dakle, moraš muslimanu, moraš muslimanu očistiti svoje obaveze prema sredini u kojoj živiš, jer Allah Đelešanu je tebi dao. Niko nije od nas, braćo i sestre, donio imetak na ovaj svijet. A niko neće ni odniti. šta ćeš odnijeti? Dočekan si sa vjerom, sa la ilaha illallah, sa ezanom. Ispraćen ćeš biti sa ezanom. Dunjaluk ostaje. Nikoga ne voli toliko da bi sa njim pošao. U kabor. Treća poruka Resula sallallahu alaihi wa sallam je Al-emane emanet, povjerenje. Moamin je osoba koja vjeruje, koja ima povjerenja u, svoj, u svog gospodara i kojoj se vjeruje. Najgora kategorija ljudi su oni kojima se ne može da vjeruje. Munafsi koji govore jedno e, danas, drugo sutra. Najgora, nema povjerenja. Na gorcu od toga je izvedena riječ iman, vjerovanje. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ko dođe pred Allaha Đelešanu sa imanom, On je siguran, sa povjerenjem. E, očuva emanet koji mu je Allah Đelešanu dao. Ja je hledzina amanu la tahunu Allah var rasula tahunu emanatikum en talemun. O vjednici, nemojte iznevjeriti Allah i poslanika. Nemojte to. Jer to je e, rizičan korak, vodi u džahennem. Vodi u vatru i vas i vaše poruze. I nemojte iznevjeriti izneverite emanete koje se preuzeli, a vi znate. A dakle, Allaho, Resul sallallahu alaihi ve sellem daje do znanja da sredina u kojoj vjernik živi, da mora biti od njega sigurne. Kada mu se nešto povjeri, ne smije nikad da izneveri. Vi znate vrlo dobro da Allaho Resul sallallahu alaihi ve sellem nije nikada iznevjerio emanet taman i onda kada su mošnici protiv njega ratovali. Interesantno, ratuju protiv njega, ostavljaju stvari od vrijednosti. I Allaho Resul kaže, da, vi ratujete protiv mene, ali ono što ste ostavili, moja je dužna da sačuvam. To je, to je dakle vrijednost islama. Vrijednost emaneta. Otuda onaj ko ne ima emaneta, kome se ne, mjer, ne može vjerovati, taj nije vjernik. Sigurno taj nije vjernik ili će mu pak sve doći pod znak pitanja. Dakle, Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem oružje, da je treća a, vrijednost koju mora vjernik da očuva jeste povjerenje. Pa čak, čak i prema nemuslimanima. Ne, I prema nemuslimanima. Jer ovaj, pro, prokoskati to povjerenje je jedna vrsta zunma, nepravde. A kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem Ittaku zulma walau kafiran Boji se, bojite se zulma nepravde Pa taman kada je u pitanju i kafir Da, jest on kafir, on će sa svoj kufra Allah od Želešanu odgovarati. Ali imaju među vama eh, određene eh, obaveze, poslovi, kontakti. I ako ste se dogovorili, jednostavno ima da to ispoštujete. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem nikada nije zatajio kad je u pitanju povjerenje, pa čak jedan put je dogovorio sa e, mušicima, sa pjesnicima da se nađu, jel, ovaj, na jednom mjestu da oni pokažu koliko su jaki u toj poeziji i pjesništu i oni nisu došli tri dana Allah Resul došao na termin jeli, i čekao pa je Allah Resulu bilo teško je li moguće je li moguće da i mušrih nema povjerenja da izag, izgura emanet i od tuda a, kod nas je a, u starim generacijama bila zaživela riječ kaže u emanet mi ostavio. U poverenja da to čuvam. Valladine hum le emanatihim wa ahdihim ra'un. Oni kaže, onaj uh, diju čuvaju emanete i ugovore koji su skopili. Jer onaj, mi kažemo nije islamski lagati ne znam s lagati. Jer vjernik se veže za obećanja. Ono što da prema eh, određenoj osobi, pa taman da je i malo dijete. I malo dijete ima da ispuni tu obazu. Jedan put je jedan od ashaba radijallahu anhu zovno dijete, dođi kaže sine ja ću ti nešto dati kad je vam dete došlo, kaže, ovaj sahabija, ništa, postoje dete, pita Resul, šta je to? Pa kaže, ja Resula, ja njemu tako, kad ga trebam, nešto, kaže, pa nećeš mu dati, pa kaže, pa neću, tako ja radim. Pa kaže, zar je to grije, zar je to laž, kaže, Resul sallallahu alaihi ve sellem, to je laščica. To je laščica. Čak, le, laščica. Laščica da znam da da ashabi nisu htjeli primiti hadis, zapisati hadis od prenosioca koji je pozvao konja a, na praznu torbicu i nije mu dao zobi. Sve jasno. Da. Poštovani slušalci, dakle, slušate emisiju stazama Allahovog miljenika. U nastavku ćemo se malo odmoriti, poslušati jednu ilahiju, pa nastavljamo sa večerašnjom emisijom. Kad se mora sastave, kad se brda rastave, kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedin! kad te majka ostavi, kome li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu! kog ćeš zvati u pomoć O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas rahat dođe kraj Kada čuješ strašan glas Gdje ćeš onda tražit spas O Allahu jedini Sudnji dan kad nastupi Ti nas raha poštedi staneš, robe sam, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas rahat. رغبت فيه بسم الله والصلاة والسلام ala rasulillah četvrta stvar koju je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem e, tražio od ashaba a za uzvrat e, toga garantova im džennet jeste al-batan stomak naime kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem da je Allahu najmrža posuda prepun stomak. A zamislite, braćo i sestre, koliko, mu je, koliko je Allahu mrska posuda stomak pun harama. Dakle, Rabbu je mrska posuda stomak pun halala. Ako je čovjek samo se prenajao, a pojao ono što je zaradio. Zamislimo samo koliko mu je mrska posuda stomak pun harama. Zbog toga Rab Subhane Vatjara traži od svojih poslanika u svi. Ja ejuha rusulu kulu min tajibati va, um, kulu min tajibati ba'malu saliha. O poslanici, svi poslanici jedite lijepa jela a u islamu je samo lijepo ono što je halal ne može haram biti ru, lijep, nikako a halal ne može biti ružan vamelo saliha kako ćete prepoznati da jedete halal jela Na taj način što ćete činiti dobra djela. Jedite halal jela i činite dobra djela. Čim e, čovjek trči za haramom, odnosno čim čini grije, znači u pitanju je njegov zalogaj. Ako je pojeo haram zalogaj, logično je da će trčati za haramom. I Allah subhanahu wa ta'ala završava ajet Inni bima ta'malune basir. Doista ja vidim šta vi radite. Allahu akbar. Ako kaže poslanicima sallallahu alaihi wa sallam jedite halal jela i činite dobra djela, ja znam šta vi radite, vidim što im radite. Češ mi, mi kazi za sebe? Na drugom mjestu kaže Rab subhanahu wa ta'ala vakulu mimma razakakumullah halalan tajiba. Jedite od onoga čimo, smo, čimo su vas mi obskrbili. Halal i lijepo. Vattaku Allah alladhi antum bihi mu'minun. Bojte se Allaha u koga vi vjerujete. Koga vi vjerujete. Interesantno. Ovaj, uh, halal. Halal zalogajem. On liječi. Ima jedna zgoda iz e, života Ahmeda ibn Hanbala imam Šafija. Kaže, došao je imam Šafija kao šej ovaj, Ahmed ibn Hanbala njemu goste. Između ostalog, kaže, a, onaj, Ahmed ibn Hanbel je imao malu kćerčicu. I kad je dijete poteklo od velikana, razumiješ, i onda su mala djeca velikane. Kaže, ujutru, kad su se probudili, između ostalog, veli njemu kćerca, kaže, babo, ovaj, kaže, naš gost, jel to, kaže, ovaj, uh, imam šafija. Kaže, jeste. Pa kaže, puno mi jede. Ahmed ibn Hanbel će ovaj, upitati svog šeha šta je to između ostalog kaže o Ahmede ovaj, ja inače ne jedem puno ali kaže s obzirom na činjenicu da znam da je tvoja hrana halal Ja sam jeo više jer je to lijek. Lijek. Znači halal je lijek, a haram je otrov. Jer zar može, da li može biti braćo i sestre veći otrov na ovom svijetu od zaloga koji te vodi u džahnem? Doista, nema takvog otrova. Posebno, čuvati se i metka jetima. Jer kaže Ab, subhanahu wa ta'ala, sa'ad billah, inna alladine je'kulune amvala lijetama zulman, innama je'kulune fi butunim nara. Doista oni, kaže, e, koji jedu i metke siročadi, na jedan bespravan način, na, na ahiretu će imati vatru. Džehennem u stomaku. I bit će prženo džehennem. Čovječe. Čovječe. Zar možeš pomisliti na to? Druga stvar. Historijski je pokazano da kogod je nasrno na imetak je tima. Opržio se naš na dunjaluku. Vi znate da su posle drugog svjetskog rata komunisti poduzeli male vakufe. Mislili su da ne ima ko da brani metak tih jetima. Vakuf je metak, metak jetima. I dok su oni onako ležar, ležerno se provodili, jetimi su Allahu dao jel jedna sila poslala vojsku da se ruši taj sistem nije brate samo su se urušili Uržaj, urušio ih je njihov zulm. Njihova nepravda, brat, im je tima. Jer Allah Đelešanu garantuje da će biti na strani onome onoga kome učinja nepravda. To je Allah, poslanik sallahu alaihi ve sellem, onaj, e, naglasio. Allah je lešanu njehovu dovu ne odbija. Dakle, to je e, ta četvrta poruka. Čuvajte se, čuvajte svoje stomake haram zalogaja. Jer halal liječi, halal je zdravlje, halal je budućnost porodice. Halal je budućnost porodice. A ko bi to žrtvao porodicu za nekako neznatnu dunjalušku dobit? Zatim, Allahu Resul sallallahu alaihi ve sellem spominje i petu stvar. Petu, peta stvar je, kako kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, al-farđ, stidni dio tijela. sam naziv stidni dio tijela upozorava na to da mu posebnu pažnju insan posvijeti. Osman radi Allahom on je bio dhun nurajn vlasnik dva svjetla dvostruki zet, dvostruki zet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam kada je jedan put ušao Osman radijallahu a on malo kometne sjedio a prije toga ulazi ashabi on nije pijenjao položaj ali kad je ušao Osman radijallahu on onda Rasul sallallahu alaihi wa sallam zagrnuo zavratio onaj ogrtač i popravio se. Kažu sabi, radi Allah, ja Rasul Allah, pa naš Osman. Re, tako mi Allah, njega se Meraki stidi. I kaže jedan put, on, dakle simbol stida, kaže nikada nisam, kaže, do svojom desnicom dotaknuo svoj stidni dio tijela. Kažu ashabi radi Allahu anhum, zašto? Kaže, kako ću dotaći svoj stidni dio tijela rukom sa kojom se rukujem Allah sa Allahim basanikom? Ruka koja ide u ruku Resula sallallahu alaihi ve sellem ne otiže svoje divne, sidne dio tijela. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže poručuje svim vjernicima kulli mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Resi vjernicima nek obore svoje poglede. Nek obore. Jer je zabranjen pogled otrovna šeitanska strelica. Hem je otrovna, hem je šeitanska. Ne zna se šta je gore. Ili je otrovlje šeitanska. vajafadu furuđam i nek čuvaju svoje stidne dijelove tijela. Onoliko koliko čuvaju namaz. Valladina hum ala salavati mi hafizun. To su oni koji čuvaju hafiz iz svog namaza. Mnogo, mnogo koje šta možeš zaboraviti, ali namaz ne smiješ zaboraviti. To se ne zaboravlja. Tako isto, vallazina hum li furujihim hafizun, koji čuvaju svoje stidne dijelove tijela. Ne možeš nikako, ne smiješ zaboraviti da je stidni dio tijela emanet gdje Allah Đerašanu dao upotrebu upostva kako postupiti sad s tim sidnim dijelom tijela. Zari keskaram, to je to vam je najčišće. Dakle, zeka se daje i na stidni dijelovi tijela. Na taj način što se upotrebljavaju, a ne zaupotrebljavaju. Nabi, u drugom ajetu na kraju Allah subhanahu wa ta'ala kaže kazao va tubu ila Allah ejuhel mu'minune eh, džemijan ejuhel mu'minune lalakum tuflun pokajte se svi Allahu dželešanu znači sačuvajte te stidne dijelove tijela da bi se bili spašeni. Interesantno, danas je ljudski rod u jednom strahovito teškom stanju. Zbog čega? Zbog toga što su ti Allahovi darovi zlopotrebljani. Jednostavno, umjesto da se e, čovjek Allah Đelešanu zahvali i da te Allahove darove koristi onako kako je on e, kazao, dovode sebe u e, situaciju da ne zna šta da dalje radi. Vi znate današnji ljekari svijeta šta preporučuju? Evo, svi ljekari svijeta ne mogu zaustaviti sidu, ne mogu zaustaviti homoseksualizam, lesbejstvo i ne znam koje sve nastranosti. Ne mogu. Liječ je posljedice. To je van svake pameti. Kako je Resul sallahu alaihi ve sellem riješio ovaj problem? Dolazimo Mladić, I kaže, Allaho poslaniće, dozvoli mi, kaže, da učinim blud. Ashabi radi Allahu anhum, sada da oni a, smiju bilo šta poduzeti ispred poslanika, poduzeti bi, izbacili bi ga. Kaže, Resul sallallahu alaihi wa sallam, odmaknite se od njega. Odmaknite se od njega jer on treba sa ovim nimetom da zaradi džennet. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, vi ćete imati nagradu i kada kaže, ispunite svoje obaveze prema svojim bračnim drugovima. Ja Resul Allah, kaže, zar i onda, zar i onda kada svoje strasti zadovoljava, a kaže, zar ti nisi mogao otići u haram? Zar nisi mogao zlopotrebiti taj dar? Prilazi on njemu, I veli, da li bi tu poželio momak da se to desi tvoje majci? Kaže, ne, Allah, poslanik, ne do Allah, pa kad to je nečeja majka. Da li bi poželio da se desi nečeja e, se, e, tvoje sestri? Kaže, ne bi. Pa to je nečeja sestra. Ma ne, ne znam, uh, onaj, uh, tvojoj, uh, ne znam, uh, tetki, ne bi. To je nečeja tetka. I tada, Allah, Resul, sallallahu alaihi wa sallam, uh, grli ga, stavlja mu, kaže, desnicu na prsa i daje mu tri injekcije. Ili tri lijeka. Tri lijeka od koji će, inša Allah, da je izravi. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Allahumme uh, hasin farđi, farđahu gospodar moj, očisti njegov bolni organ. Zatim e, kaže vatahir kalbahu prečisti njegovo srce vakfir zembe i oprosim on krije. Kaže taj sahabija radijallahu an tako mi Allaha kada je Allah, Allahom poslani, kada je proučio ovu dovu, kroz moje krvne sudove, prostrujala je, kaže, hladna masa i potpuno, kaže, ugasila to moju strast za činjenjem bluda. Izašao potpuno zdravo. da ljudski rod ne treba tu dom? Gdje ste gospodo lekari? Allah Resul sallallahu alaihi ve sellem nije nosio ni primarius, ni doktor, ni profesor, ni ovo, ni ono. Nosio je hatem on embija i vel morsanin. Peča svi poslanika i vjerovjesnika. Dakle, to je peta stvar koju traži Resul sallallahu alaihi wa sallam od svog umeta. I tu je džennet. Pitaj svaku čestitu i poštenu ženu. Nećemo, nećemo e, e kazati striktno, jeli, vjerni su, nego ženu postoji li veća nagrada na ovom svijetu od saznanja da je njen bračni drug neće iznevjeriti? A? I obrnuto. Srbe sam kod god da hoda njega čuva njegov iman. Jer od ljudi se vrlo jednostavno odvajam, a od Allaha ne. Ne. Od Allaha i Meleka ne. Jer, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, men ju'min billah jad jahdi kalba. Ko bude vero Allahom, u Allaha, Allah upućuje njegove srce. I on ima senzore. I zna koje su zabranjene, zabranjene zone. Na koncu, šesta stvar koju je Allah, Resul sallallahu alaihi ve sellem tražio od ashaba jeste Al-Lisan. Garantujete mi da ćete očuvati svoj jezik. Da ćete očuvati svoj jezik. <clears throat> Braćo draga, ova je stvar o kojoj vrlo malo vodimo račune. Naša braća muslimani moraju da budu sigurni od naših jezika. A nerijetko mi njih ubijamo iza leđa. Kako to? Allah, Resul sallallahu alaihi wa sallam je to pokazao na jednom vrlo jednostavnom primjeru. Došli su jedan put ashabi radijallahu anhum kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam i Allah, Resul sallallahu alaihi wa sallam njih postrojio i kaže začuva se na jedan put jedan neugodan miris. Pita Rasul sallallahu alaihi wa sallam ko je ogovorio svog brata? Rijetka pojava bila, jel? A kaže izlazi jedan od ashaba i veli ja Rasul Allah ja sam ajde kaže Rasul prst u usta prst u usta i on stavlja prst u usta povraća i povraća kaže živo ljusko tijelo a čovjek Allah Đelešanu nije rečeno, nije kazao, a juhibbu ahadukum men jakula lahme ahihi hajjan. Želi li od, neko od vas da jede meso živog brata? Ne. Nego znači treba ga prvo, prvo ga ubijaš riječima. Ubijaš ga prvo svojim riječima. Pa onda jedeš to meso. Pa karih tomu, a vi to prezirite pa Kristom ružnat odgojno, ne možete po... zamisliti pa tako Allah bojte se Allah Đelešanu inna Allah tavvabu rahim Allah Đelešanu prima te oba i milosilja pokajte se dakle čuvajte jezike jezik je Allah Đelešanu dao da ga spominješ da ga veličaš da ga, sva, da ga slaviš da ga hvališ, da reklamiraš njegove blagodati. Vemma bi nimeti rabbike fe haddis. Zbog toga, kaže Allah Žešanu, reklamirajte Allahove darove, upotrebljavaj, a ne zloupotrebljavaj. Dragi naši slušalci, drage naše slušateljke, večera smo govorili o temi poslanikova, alihi selam, garancija njegovom umetu. Naš gost u studiju bio je Hafiz Mustafa Efendić. Hafize, hvala vam na učešću u emisiji i vidimo se i čujemo ako Bog da nekom drugom prilikom. Inša Allah, da vas Allah Đerašanu nagradi i činite dovu za sve muslimane.